Sveiki, sveiki visiem! Labrīt, labdien, labvakar, kurš kurā brīdī klausās vai arī vēlāk YouTube vai, vai vienalga kur visā pasaulē. Tiešām sveiki visiem mīļiem klausītājiem un čau Inese! Čau! Tā tad pie mums šodien ir brīnišķīga būtne sieviete Inese, kuru mēs satikām lūkšanu rokstīs balvos gan pagājušajā gadu, gada izskaņā un pastāsti, kas tu esi, ko tu dari? Mani sauc Ines Prisjalkava, un es esmu pavasara studijas vadītāja. Es vadu nodarbības par laimi un mīlestību. Es um, ļoti garus gadus uh, vācu, aicinu, saucu pie, pie sevis sievietes, uh, kuras kādā brīdī varbūt ir ielikās, apmaldījušās, vai šai mirklī meklē kādas atbildes un nevar atrast. Un tad mēs nākam kopā un šīs atbildes vai nu meklējam, vai nu atrodam, vai nu sašķetinām jautājumus tā, ka viss top skaidrs. Rezultātā es esmu uzrakstījusi daudzas grāmatas, jo savā sirdī es un specialitātē es esmu pedagogs. Un, uh, man liekas, ka tas, ko mēs runājam, viņš nevar palikt kaut kā gaisā karājoties. Ir jābūt kādam vai nu metodiskam materiālam, vai nu uz papīra uzliktam, nu tam kaut kur ir jāpaliek. Un uh, manā laikā kad es sāku, tas bija pirms 15 gadiem, vēl nebija uh, tik izplatīta video ēra. Mēs vēl netaisījām storijus un, uh, un uh, rīlus. Uh, bija rakstiski materiāli, un es sāku ar blogu, kur toreiz ar vēl nesauca par blogu, bet es rakstīju katru dienu. Uh, par savām atziņām, par to, kā es jūtos, par to, ko es esmu atklājis, par to, kas man ir palīdzējis, par to, kā es sasniedzu kaut ko, kas man pirms tam nevedās. Un tā kā es esmu pedagogs, tad es mācīju to sastruktūrēt kādās programmās, kādā struktūrā un secībā, un ar laiku arī grāmatās, kas no vienas puses ir tā kā mācību grāmatas, bet no otras puses tās ir kā mīļas sarunas sievietei autorei ar sievieti lasītāju, kurus uzrunāju ļoti tuvu, ļoti mīļi, un man pat tiešām liekas, ka es satiekos ar ārkārtīgi tuvu draudzeni, kurai es stāstu, varbūt pat māsu, kurai es stāstu, ka klau var dzīvot laimīgi, var dzīvot skaisti, var dzīvot dievam pagodu. Brīnišķīgi. Tā ir. Un uh, kad tas sākās tev, uh, cik tev bija gadi, kad tu sāki to blogu vai tieši, nu, pievērsties šai laimei, mīlestībai? Un... Viss sākās 40 gados. Es satiku savu vīru Tomu, un tas ir absolūts brīnums, jo satikt starp 7, 8 miljardiem nu, iedzīvotāju. Nu jau kādi desmit, man liekas, jau. Savu īsto, <laughs> tas ir, tas ir tāda laime. Un um, tad, kad es satiku Tomu, uh, mēs ļoti daudz garīgi runājām par to, kas ir Dievs, kas ir reliģijas, kāpēc ir tik daudz konfesiju, kāpēc ir tik daudz pieju Dievam, kāpēc tur visi kašķējās savā starpā, kas tur Un kaut kā starp tām garīgām sarunām un sarunām par laimi un par mīlestību, acīm redzot, ka es vienā mirklī viņu nogurdināju pamatīgi, jo runāts var visu laiku, un viņš sāka teikt, klau, tev ir jāraksta grāmatu, vai tev ir uh, jādalās ar to, ko tu zini, un no sākuma es domāju, ka tas ir joks, nu, kādu grāmatu es neesmu rakstnieces, uh, eh, visticamāk nemāku rakstīt grāmatu, bet viņš tik ilgi man iedrošināja un teica, tev vajag rakstīt grāmatu, tev, tev izdosies, tev sanāks, un, un kaut kā par to runājot, runājot, runājot, es nonācu līdz tam, ka mēs kopā radījām pavasaru studiju, uh, No sākuma es eh, rakstīju tikai savā mājaslapā un aicināju un pulcināju kaut kāds cilvēks ap sevi, bet pēc tam es vienā mirklī pamanīju, ka tur jau ir grāmata, ka tas, no kā es esmu tur jau katru dienu uzrakstot par rakstiņam, par rakstiņam, par rakstiņam, pa gadu ir grāmata, 365 ir rakstiņi, tā ir vesela grāmata. Eh, katrs, man liekas, cilvēks ir kā tāda grāmata, ne, kuru varētu lasīt gan cits, gan arī mēs paši varam ka pa katru uzrakstīt. Cik tev ir grāmatas tavā Zini, tas ir ļoti Pūrā. sarežģīts jautājums, jo es pati izdodu grāmatas, pati pārizdodu grāmatas un uh, tādas... Uh, mm, no, kā mācību grāmatas, man ir apmēram desmit. Pēc tam ir eh, tādas, kas ir brošūras, kas ir eh, gabaliņi, fragmenti vai eh, kādi aforismi no esošām grāmatām. Tad ir kalendāri, tad ir um, dienas grāmatas, ko rakstīt, tad ir bērnu grāmatiņas, tad ir mīļā grāmatiņa mamīt, kāpēc tā, par kuru es stāstīju un rādīju lūkšanu brokastīs. Uh, ir tik daudz to veidu, ah, un tad ir spēles. Ļoti daudz, kas viņas ir kā grāmatas, bet viņas ir, nav grāmatas formātā, viņas ir kā uz lapiņām. Līdz ar to man ir 21 izdevums, bet tieši tā kā grāmatas varētu teikt desmit. Labi, uzreiz bišķi atgriežoties nulles sacītā, tu teici par māci par vai stāsti mācī dod zināšanas par mīlestību un laimi. Kas tad ir mīlestība un laime. Tā, nu, tā uzreiz provizoriskā no klausītāja, kad kāds klausītos tagad. Eh. Laime ir labsajūta, ka tev ir ļoti labi gan psiholoģiski, gan savā ķermenī. Nu, tā ir tāda labsajūta, ka tu pieņem, un pat ja tev ir sāpes vai bēdas, tu adekvāti ej šam, šim stāvoklim cauri un apzinies, ka tā ir milzīga vērtība šo visu piedzīvot bet mīlestība ir to visu piedzīvot mirdzoši, dievam pagodu. Un tā ir pilnīgi cita sajūta. Laime ir vienkārši apziņotība, bet mīlestība padara to visu ļoti, ļoti skaistu. Nu, piemēram, es savā grāmatā ļoti bieži salīdzinu ar praktiskām darbībām. Tu vari nomazgāt trauks, vai tu vari izmazgāt istabu. Vienkārši lai tīrs bet tu vari izmazgāt istabu ar mīļumu, sapājājot grīdu vai noslaukot galdu, sapājājot ar mīļumu. Un, kad tu sāc šādi dzīvot, tā mīlestības enerģija vai frekvence, viņa ir visu laiku ap tevi, un tā tava dzīve kļūst mirdzoša. Var teikt, tā kā pievērst uzmanību lietām izklausās tā, man uzreiz pirmais, kad tu nu, nevis es tikai te notīrīju kaut ko, bet es notīru galdu un tā tiešām izbaudu un satveru šeit un tagad, un es to daru ar visu savu simtprocentīgo būtību un klātsimību, ne? Jā, tā ir, jo man liekas, ka mūsdienu problēma ir ātrums un paviršība. Mēs dzīvojam ļoti, ļoti paviršas dzīves, mēs nepievēršamies uh, uh, saviem mīļajiem, mēs nepievēršamies sev, mums nav nekam laika, mēs dzenamies pēc kaut kā. Un tad, kad mēs jau esam galīgā pārgurumā, tad mēs skatāmies telefonus vai vēl kaut kādus ātros uh, uh, informācijas, kaut kādus uh, um, klikšķus ķerot vēl kaut ko, vēl kaut ko, un prāts ir pārsātināts. Un uh, mums pietrūkst mākas atgriezties mierā pie sevis. Un ja mēs to mācētu, vēl ar atvērtu sirdi, uh, gan ar to laimi un mīlestību mums dzīve pēkšņi atklātos pilnīgi citās krāsās, un mums sāktu veikties lietas, kuras pirms tam buksēja. Nu, bet nav tā, ka uh, mūsdienās ir tik daudz stimulātoru, kas uh, tiešām arī, es domāju, arī labi lielam jau grūti, ja tas telefons un nolikt malā vai rītā vai vakarā, kur nezinu, toaletē, <laughs> kur nu nekur, ja, A, kur jauniešiem bērniem, kā, vai tu arī ar to tā kā strādā ar, ar šo Ne nu, tikai man sievietēm. Ir, man ir deviņgadīgs puika. Uh, jā, <laughs> es strādāju ar to dienu dienā, jo es uh, diezgan negribu viņam uh, atņemt, es negribu viņu ierobežot, bet man ir jābūt ļoti gudrai mammai un jāmāk piedāvāt katru nākamo lietu tik interesantu, lai viņš gribētu nolikt to malā. Un dažkārt tie ir, piemēram, mājas darbi vai klavieru spēlēšana, kas nebūtu nav interesantāka par uh, telefonu, bet to veidu, kā to izdarīt, lai viņš tomēr ieinteresējās, nu tā ir mūsu pieaugušo, uh, tas ir mūsu sirds darbs, cik mums pietiek mīlestības, lai uh, to izdarītu. Dažkārt, protams, nekas nenotiek tā, kā tu gribētu. Viņi mācās, un mēs arī visu laiku mācāmies, ne? Atrast Jā. veidus, gudrību, kā un ko. Tas Jā. nav apstāšanās process, tas laika ir izaugsmas process. Bet ejot solīt uz priekšu, man gribās, gribās dzirdēt, jā, kas man ļoti uzrunāja, kāpēc arī vēlējos tevi šeit redzēt, un, un droši vien gribēšu vēl tevi kādreiz te redzēt, lai mēs parunātu vēl par šīm kādām grāmatām, lietām. Uh, Eh, jā, tavu dzīves stāstu, ko Dievs ir darījis, eh, kādas lietas tavā dzīvē, varbūt tās ir tādas eh, jā, dziļākas, un tiešām jāpaldies, ka tu uzdrošinās un dalies ar to cilvēkiem. Varbūt tas nav viegli, un tas ir grūti, un kaut kādas visādas lietas ir bijušas, tā kā, jā, došu tev mazāk es, vairāk tu, jā, lūdzu, varbūt padalies tieši, jā, to, to, to, to stāstu, jo tas tā kā vairāk arī ar šiem Ziemassvētku laikiem, ar, ar, ar Jēzus piedzimšanas laikiem un vispār to brīnumu, ko dāvā Dievs, tā kā tieši, jā, ar šo, varbūt varam noslēgt šo Ziemassvētku laiku ar šiem, šo brīnišķīgo stāstu un liecību, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Uh, kad es piedzimu, es biju ļoti, ļoti sievišķīga meitenīte. Un tad, kad citi bērni spēlēja kaut kādas sportiskas spēles, vai kariņus, vai kaut ko tādu, man bija mazi bērnu ratiņi, un es visu laiku lelītas um, tinu um, sedziņās un biju mammīte ļoti, ļoti agri. Tad, kad man jau bija kaut kādi 16, 17, gadi, 18, jau raudzījos, kā es varētu apprecēties, un mutīgi, mutīgi man būs bērniņš. Es tā gaidīju bērnus. Es nezinu, vai citām meitenēm manā laikā arī tik ļoti gribējās to ģimeni un bērnus, bet vispār mēs bijām diezgan tendēti ļoti agri uz, uz ģimenes veidošanu. Un tad viss tiešām tā arī notika, un es satiku puisi un biju ļoti iemīlējusies un pārņemta, un nu tagad to bērniņu. Un 18 gados uzzināju, ka man ne, ne, nedzimst bērniņi, man eh, nepiesakās bērniņi. Un es aizēju pie viena ārsta, pie otra ārsta. Viņa saka, bet nu, taču 18 gadi liecieties mierā, jums viss ir kārtībā, ejiet mājās, viss būs mierīgi, tur nav ko uztraukties. Un 19 gados nedzimst, un 20 gados, un 25 gados nedzimst, un 30 gados nedzimst. Un, uh, man tas bija ārkārtīgi sāpīgi, jo paralēli ir citas meitenes, citi, citas ģimenes, un viņiem tie bērniņi dzimst, un māsai dzimst, un visiem dzimst, un es, kurš nu tik ļoti, ļoti gaidīju, man kā reiz tas nenotiek, un ārēji tu esi veiksmīga, skaista, varētu teikt laimīga, tu studē, tu aprecies, tu, tev, tev viss notiek, es pabeidzu maģistratūru, doktorantūru, nu, ļoti labi amati, viss, viss ir, Un tu nevari nevienam pateikt, kā tu jūties īstenībā. Ka tas, kas tev ir pats pats nu, svarīgākais, pēc kā tu ilgojies ļoti, ļoti. Un tad man sākās ļoti liela tuvināšanās ar Dievu. Es eh, sapratu, ka dzīvība nāk no Dieva. Tas nav no ārsta, tas nav no medicīnas, tas nav, tas nav ne no kurienes, tas pat nav no vīrieša, tas nav no ķermeņa. Vai nu tā dvēsele pie manis atnāks vai neatnāks, tas ir no Dieva. Uh, Un uh, es, protams, gāju arī medicīnisko ceļu, bet es ļoti studēju bībeli, es uh, um, ļoti sarunājos ar Dievu. Es ļoti daudz autorus lasīju, kuri varētu vēl man palīdzēt kaut ko manī sakārtot, kaut ko psiholoģiski, kaut ko mentāli, kaut ko varbūt ar bailēm, kaut ko ar zemapziņu. Un šādi pagāja 28 gadi. Tagad, kad pasaka 28 gadi, nu, kaut kāds, kaut kāds lielums, bet katru mēnesi, kad tev nesanāk, un tu uzzini, ka tev nesanāk, nu tā ir tāda vilšanās, tā ir tāda iekrišana uz kādu brīdi, atkal tādā depresijā, izmisumā, un paralēli notiek dzīve, un tu visu mēģini to nosērfot un izturēt, un atkal būt laimīgs un atkal runāt ar Dievu. Un tad, man jau bija 46 gadi, Piedod, 30, uh, cik teiks, 30, 28 gadi. Respi trešo daļu mūžu. Es gaidīju bērnu. Trešo daļu mūžu tu es meklēji. grauzu tu... asfaltu, lai es tiktu pie bērniņa. Jā. Un tā tad, nu, no 18 līdz 46, jā un 46 gados. Ar dažne dažādām stimulācijām, operācijām, ar visu iespējamo, ko medicīna saprot, ar milzīgu manu paļaušanos. Ar augstumu peldēm. Ar augstumu peldēm, ar iešanu plikām kājām pār 500 grādu karstām oglēm, ar armatūras griešanu, um, ar uh, kakla bedrīti, nu, var sakot, nu, ar visādu baiļu pārvarēšanu, ar iešanu pār stikliem, ar, nu, visu, ko man vispār kāds Visi piesaut. solīja, tagad būs, jā, ja? un tad tagad būs. būs. Un tas visu laiku notiek. E, dari šito, dari šito. Jā. 14 dienas badojusies. Es esmu taisījis prakšalans, kas nozīmē 5 litrus ūdens vienlaicīgi izdzert un iztīrīt ķermeni. Un, un nu, var sakot, ja vēl kaut viens būtu izgudrojis, ko es vēl varētu darīt. Tad tu to būtu pamēģinājis. Mierīgi. Jā. Man vispār nebija. Tā bija laiks. Man bija pirmkārt laiks, man nebija baiļu kas arī ir interesanti. Man nebija bailes par savu ķermeni. Uh, un es visā devos iekšā. Jāgriež, jāgriež, jālec, jālec, uh, jānirst. Jā, nu, ko es varēju darīt bērnu dēļ, dieva dēļ un bērnu dēļ. Un tad, nonākot pie tiem 46 gadiem, es palieku stāvoklī ar dvīnīšiem. Un manā sajūtā man likās, viss, nu tā ir uzvara. Nu, re, kur es taču jau esmu stāvoklī. Nu, tā tad viss kārtībā bet es nevarēju iedomāties, ka grūtniecība nenozīmē vesels bērns, grūtniecība nenozīmē veiksmīgas dzemdības, grūtniecība neko vispār negarantē. Tev vienkārši ir grūtniecība. Bet es iestāju jau tajā savā sasniegumā, biju nu pilnīgi laimīga. Nu pilnīgi laimīga viss man bija izdevies. Un tad, kad bija 22. nedēļa, man pēkšņi nogāja ūdeņi, un es sapratu, ka tie bērniņi dzimst tad, kad viņiem vispār nav jādzimst vēl. Un bija zināms, ka viņi nevarēs izdzīvot. Uh, tomēr viens no viņiem saglabājās, un mēs vēl bijām divas nedēļas kopā neonatoloģijā. Bet tik un tā bija zināms, ka tik maziņš bērniņš nevar izdzīvot. Un uh, tad man bija tāda pieredze, kurā tas, ko es mācu semināros un visiem stāstu, izaiet jebkuru pieredzi ar mīlestību, jebkuru. Ja tas ir karš ar mīlestību, ja tas ir uh, smags kāds zaudējums ar mīlestību, ja tas ir nu, kaut kas neiedomājams, viss ar mīlestību, jo tā ir tava dzīves pieredze. Un tagad ar mani notiek, ka mirs mani bērni, kurus tik ilgi es esmu gaidījusi, un man ir jāvar to iziet ar mīlestību. Un tas ir trakāk nekā pa oglēm, un tas ir trakāk nekā ledainā ūdenī, un tas ir trakāk nekā badoties. Un tu ej tajā iekšā, mute trīc, zots trīc, bet nav jau variantu. Man pēc tam ir jautājuši, Ines, a kā tu to izturēji? Un tad man ir pretjautājums, un ko tieši es varēju darīt? Ko tieši es varēju neizturēt. Tagad, kad es atgriežos ar, jau pēc desmit gadiem, uh, atpakaļ tajā periodā, es domāju, nu, protams, es varēju saikt prātā. Es varēju uztaisīt varbūt pašnāvību, es varbūt, nu, es nezinu, es varēju visu kaut ko izdarīt traku. Aiziet kādās atkarībās. Jā, bet man neienāca prātā. Es biju tik svētīta ar Dievu mīlestību, es tev izstāstīšu kaut ko. Tā kā man nomira bērniņš, kur rokās, un mēs uzaicinājām mācītāju, un mums bija, nu, jāatdod zemē viņš. Es pirms tam viņam dziedāju ājā žūžu. Un tas bija, tu nevar iedomāties tik skaisti. Tu no vienas puses kā mamma, tu mirsti. Nu, tas ir ārprāts. No otras puses dvēseles to skatās – kā uz nu, bērna pilnīgu dzīvi, ar piedzimšanu, ar dzīvošanu, ar nomiršanu, ar došanos debesīs. Ar pi, tā ir pilnīga viņa dzīve. Un viņam bija mamma un ir mamma, kas viņu pavada. Un, un piedzīvot kaut ko tik vērtīgu, es tagad jūtos ar to bagāta. Un vēl es zināju arī to, ja es um, nevarēšu to iziet ar mīlestību, ja es mocīšos, plēsīšu sevi, tad tā būs arī mana vienīgā un pēdējā pieredze. Un, protams, Dievs negarantēja, ka būs vēl kaut kas skaists manā dzīvē, bet man iekšā bija tā sajūta, ka tas notiek, nu, ka tas notiek ar tik dziļu manu transformāciju dēļ kaut kā. Un pagāja trīs vai četri mēneši, četri mēneši, kad es uzzināju, ka es gaidu Kasparu, savu dēlu. Un Kaspars piedzima nākamā gada 7. janvārī 10. no rīta baznīcas zvanim zvanot, jo ir pareizticīgo Ziemassvētki. Un uh, man tā bija kā Kristus atnākšana, nevar teikt kā noslēgums, jo bērns ir piedzims un tas ir jauns sākums, bet manai tādai nu, ļoti lielai transformācijai, manam milzīgam ceļam, kur es izstrādāju kādu ārkārtīgi svarīgu uzdevumu sev vai dzimtai vai dievam pagodu. Tas bija noslēdzies ar tādu uzkāpšanu Everestā, ka tu esi sasniedzis to virsotni. Un uh, tagad mans zepers ir, uh, tikko nosvinējām 9 gadi, 7. janvārī, uh, futbolists, spēlē klavierus, mācās, mācās trešā klasē, kaut viņa viengadnieki iet otrajā klasē. Um, Čaklis foršs puika, jā, es ar viņu lepojos un viņu bezgalīgi mīlu. Brīnišķīgi, ieliekam mazu muzikālo dziesmiņu, ja? un es, es atradis, es bērns tavs ļoti piemērot, man liekas, dziesma skaista, un, un vēl gribēju pie, pieminēt to, kad, kas Dieva vārdā teica, kas meklē, tas atroda, Un, un, un redzi, cits grib ļoti ātri, mēs gribam šodien atrast visu, jā, mums palīdz visāds ierīces, jā, un telefonu, kas nekas, un tūlīt tagad mums vajag, bet vajag citreiz kādi 30 gadi, jā, vairāk, mazāk, lai, lai atrastu, un, un, un jā, lai skan dziesmēs bērns tavs this visas skumjas, visas sāsaras man šūs. Sveiki, sveiki visiem! Apakaļ esam ar Inesi. Čau, Inesi! Čau! Kas tu esi vēlreiz, kas varbūt pieslēdzies tagad? Tātad mani sauc Ines Prisjalkava, es esmu daudzu grāmatu autori, rakstu par laimi un mīlestību, par sievišķību, par attiecībām, par pašapziņu, par dažādām vērtībām, kas mūsu dzīvē ir ļoti, ļoti svarīgas. Es esmu pavasara studijas vadītāja, lektore, um, dien dienā vadu tiešraides maratona grupas online, kā arī klātienes nodarbības. Tas uzreiz liekas jautājums, ko tu nedari tad? <laughs> Tik daudz, ko tu nu, dari. Es esmu pedagogs. Viss, kas saistīts ar mācīšanu, nu, tas ir mans. Var sakot, ja es iemācīšos noravēt dobes, visiem iemācīšu, kā to izdarīt, ja es iemācīšos zupu uzvārīt, es visiem to iemācīšu, jo man ir kaut kāda tāda sajūta, ka, ja es kaut ko esmu atklājusi, es to nevaru paturēt pie sevis. Man ir jāpastāsta tev, varbūt tu arī to gribi darīt. Un, ja tu negribi, tu nedari, bet, ja tu vienkārši nemāki, tad es tev iemācīšu. Jā, brīnišķīgi. Paldies, ko tu man varētu iemācīt labāk ko, ko es varētu darīt savādāk savā dzīvē, kā, kā būt laimīgākam. Ot, varbūt kāds cilvēks klausās, tagad viņš domā, nu, ot, kā es varētu būt laimīgāks, kā es varētu būt nezinu, mīlētāks vai mīlestību praktizēt, kā viņš varētu kaut kādiem vienkāršiem soļiem mājās, kurš nu, nezinu, gultā slims vai nevar tikt nekur uz baznīcu vai, vai tie cilvēkiem vai kristiešiem. Kādas, kādas praktiskas soļas varbūt, ko viņš var ikdienā pielietot? Jā, vislabāk ir praktizēt pateicību Un uh, man ir tāda uh, izdota grāmatiņa, bet var uh, būt jebkura kladīte vai burtnīca, kur cilvēks katru vakaru var apsēsties un uzrakstīt laimes dienas grāmatu. Trīs lietas, kas tevi šodien darīja laimīgu. Un varbūt, ka tev liekas, ka tev vispār nekā laimīga nebija, bet tu papūlies un atceries kaut kādu mirkli, nezinu, saule iespīdēja sejā un bija sekundes simdaļa, nu tāda laimes sajūta, pieraksti to. Bērns iedeva buču, pieraksti to. Tēja garšoja, pieraksti to. No sākuma vienkāršas lietas, bet katru vakaru trīs lietas un mēģini citas. Citas atkal lietas, trīs lietas, kas tevi darīja laimīgu. Un uh, interesantākais ir, ka prāts, kurš visu laiku, protams, meklē to, kas mums nepatīk un to, kas mums neiet un par ko var pašķērdēties, prāts ļoti ātri sapratīs, kas būs vakarā un viņš pa dienu sāk jau piefiksēt, aha, bija tur tāda skaista smarža, to es vakarā pierakstīšu, bija mīļš mirklis ar tuvu cilvēku, to es pierakstīšu, un pēkšņi mūsu prāta fokus ir nolīdzsvarojies uz pozitīvo, uz gaišo, un mēs nevis vairs meklējam kašķi, un nevis dusmas, un nevis to, kas mums te sanāca, bet mēs sākam ievērot, cik daudz mūsu dzīvē ir patīkamu un laimīgu mirkļu. Un tā ir tikai fokusa maiņa. Uh, gais, gaismas domāšana, gaismīga domāšana, mīlestības pilna attieksme, tā ir tikai fokusa maiņa. Tā ir cilvēka brīva griba un izvēle uh, izvēlēties laimi tā vietā, ka var šķendēties un tērēt enerģiju. Cik viss slikti, vai ne? Jā. Jā, bet tā ir mūsu izvēle, bet, un bet, to apzināties. Bet nav tā, ka īstenībā arī lasot dažādas grāmatas, man patīk lasīt ļoti daudz un dažādu literatūru, un es skatos, jā, kad īstenībā tā lielākā cīņa mums pašiem ir ar sevi, galvā. Viss ir galvā, vai ne? Ko padomās, ko teiks, kā es izskatos, un tā tālāk. Labi, jauniešiem tas vēl pastiprinātāk, ja, ka tur sākas visādas, nu, viņiem tur arī, jā, tur arī fizioloģiski un visādi savādāk kaut kādi procesi notiek. Uh, Bet, eh, nu jā, kad eh, mums sanāk tiešām, kā mēs to šodien pieceļamies, vai jā, šodien būs superīga diena, ka mēs sev arī motivējam, ne, mēs pasludinam arī, jā, es esmu Dieva bērns, šodien būs skaisti, es satikšu superīgs cilvēks, viņus iedrošinās, es viņus pacelšu, es gribu smaidīt, jā, es gribu nest to gaismu, jā, ar savu, savu, savu kā spēju, tev arī nevajag daudz, jā, lai pasmaidītu, un, un tiešām, vai nu arī, jā, viss ir slikti, nekas nebūs, jā, un tas jau tu jau pats jau tāds, man liekas, viss, viss iekšē jau tu paliec tāds kā gurķis saskābis, ne? Precīzi. Es katru savu grāmatu esmu uzrakstījusi tajā mirklī, kad man uh, Latvijas sakot aizbrauc jumts, un es saprotu, ka, ew, viss ir pilnīgi savādāk, nekā es domāju līdz šim. Un tā es pirmo grāmatu uzrakstīju tajā mirklī, ka es sapratu, uh, Nevis man ir jāmetās kārtot jomu pa jomai kaut kas, kas man neiet dzīvē, bet man ir jāatgriežas savā galvā un savā attieksmē, jānomierinās un jāsāk justies laimīgi un veiksmīgi it visā, kas notiek. Un tajā brīdī soli pa solim sakārtojās joma pa jomai dzīve – Un šis bija milzīgs apvērsums manā dzīvē, un tā es uzrakstīju savu pirmo grāmatu jau par laimi un mīlestību, par to, kā mēs varam izmainīt attieksmi, un tā ir ļoti laba ziņa, jo savādāk, ja jums, mums vajadzētu, ja mēs būtu atkarīgi no citiem, tad eh, es nezinu, ko viņi domā, kā viņi izturēsies, kas tur būs, kā viņi vienosies, lai mūsu dzīvē kaut kas mainītos, nu tas gan arī vai neiespējamā misija. Bet ja tik vien kā man pašai savas domas un pašai sava attieksme ir jāizmaina – nu tad es varētu mēģināt vismaz ar sevi savā dzīvē tikt galā. Un tā ir ļoti, man liekas, tāda atvieglojoša atziņa, ka, eh, hello, man nav jāmaina visa pasaule, man nav jāmaina vispārējie cilvēki. Es varu izmainīt vienkārši mīlestības pilnu attieksmi pašai sevī. Nu, tad arī mainīsies uh, citi. Jā. Un uh, tad droši vien klausītāji tagad domā, es pieļauju daudzi, nu tad pasaki, kuru grāmatu varbūt man izvēlēties izlasīt tavējo. Uh, nu, gan, gan varbūt gan kā vīrietim vai sievietei, kas varbūt ir bijis tāda, nu, ko tu varētu tā kā ieteikt No nu, vīriešiem man uzreiz ir jāatvainojas, ka visas grāmatas rakstītas sieviešu dzimtē. Tātad es esmu runājis ar sievieti, lasītāju, un sievišķīgi arī viņu uzrunājusi. Labi, tad sievietes jā, visas jau tagad saklausās. Tātad um, secīgi ir tā, mana pirmā grāmata ir Jālpo laimu un mīlestību, un tā ir viss uh, vienkāršākā, viss uh, draudzīgāk, vieglāk saprotamākā, ja? Tas ir, uh, nu, tādā pamatu pamats. Nu, vienkārši tāds bāzes, bāzes visas lietas ļoti mīļā formātā, ļoti, tā grāmata bija ārkārtīgi populāra, top, top. Uh, bestsellers. Top bestsellers, jā, es biju ārkārtīgi laimīga autori, ka mani um, lasītāji pirka un dāvināja citiem, tā kā, nu, ļoti, ļoti jauka grāmata. Un otrā grāmata bija jau kā turpinājums, čuķi sarežģītāka, jau tāda dvēseliskāka, dziļāka, gudrāka, gribas teikt. Un to es nosaucu ielu pa laimi mīlestību divi, bet pēc desmit gadiem es viņu nosaucu par ar lielu uzra, uzrakstu pašapziņa, ar domzīmīti pašapziņa apziņa, lai mēs apzināmies, kas mēs tādi esam, ka, ka mēs paši varam izvēlēties un tā. Un tā, tagad viņi ir nopērkama grāmatu ar nosaukumu pašapziņa. Tā pati grāmata, kas bija toreiz jāpalēma mīlestība divi, kam nu viņa varbūt jau ir, kas jau man pazīst. Uh, trešā grāmata bija ļoti atkal liels pavērsiens manā dzīvē, kad uh, es uzzināju, ka ne tikai mīlestība uh, uh, mūsos, un ne tikai mīlestība pret Dievu, bet ir kādi vēl ļoti specifiski likumi mūsu dzīvē, kas ir jāievēro. Un izrādās, um, puisīši un meitenītes atšķirās, un sievietes un vīrieši atšķirās. Un tas, kas ir ļoti labs vīrietim, mērķtiecība, līderisms, sasniegt, nopelnīt, atnest to mamutu, visu to izdarīt, mums sievietēm dažkārt tas var būt pa daudz. Mēs varam izdegt, mums var būt, uh, mēs esam aizgājuši citās kurpēs, puišu kurpēs. Un uh, tad es ļoti ilgu laiku pievērsu uzmanību sievišķībai un arī skatījos un runāju par to, lai mēs ģimenēs pāros esam uh, vīrieši uzņemās to vīrišķo daļu un sievietes sievišķo, lai tas ir kā Bībelē teikts, atgriežas pie lietu kārtības. Un, ja mēs šo lietu kārtību uzturam savās sirdī, savā attieksmē, savā ģimenē, savos pāros, atkal iestājas tāds miers un līdzsvars, ko mainītās lomās mēs ļoti nopūlamies un izdarām daudz šķēršļu sev. Un trešā grāmata tātad man ir par attiecībām, par sievišķību un par vīrišķību. Bet es domāju, arī vīrieši var lasīt un uh, saprast, mēģināt Jā. saprast uh, sievietes un sievieti, kāda viņa ir un ko viņš var darīt lietas labāk, kam ir attiecības, kas nav attiecībās, un es domāju, ļoti iedusmojuši arī. Uh, pieķersimies vēl klāt, uh, kādus vēl Dievs brīnums ir darījis tavā dzīvē, mēs mazliet uh, no rīta jau sākām runāt, bet uh, pastāst arī citiem klausītājiem. Man ir uh, tādi uh, stāsti, par kuriem būtu jāsaka, lūdzu, neatkārtojiet tos mājās, <laughs> ja? jo mana tā ticība Dievam un paļāvība uz Dievu ir tik milzīga, kuru kāds nesagatavotāks cilvēks, ja viņš mēģinās atpa, at, atkārtot tieši to pašu soli, soli ko es daru, viņam var neizdoties tas. Un tāpēc eh, es eh, parasti par sevi stāstu, bet es saku, tas nav nekāda garantija, ka šitā darot eh, nonāk pie tā rezultāta. Um, manā gadījumā paļāvība uz Dievu ir it visā. Es uh, ārkārtīgi gribēju satikt savu vīru. Tātad man um, tuvojās 40 gadi. Es uh, tajā brīdī biju 4 gadus viena pati. Man iepriekšējais vīrs nomira. Un es 4 uh, gadus nu, tad pirmos divus es sēroju, bet nu, vēl divi gadi bija, kad es um, ļoti, ļoti ilgojos, un nu, ka es negribu palikt viena pati. Man ir 38 gadi, tagad viena pati, un bērni nav, un vīra nav, un nekā man nav. Nu, viss tur tāds um, ļoti tukši izskatījās, un es tik ārkārtīgi paļāvos, bet es domāju, nu es jau nevaru rokas klepī salikusi vienkārši gaidīt. Un uh, tad es taču rakstīju uz lapiņas, ka es ļoti, ļoti Dievs gribētu tādu vīru un tādu vīru un tādu, un es biju sarakstījis veselu tur sarakstu. Nu, Un tiesa man iedeva tādu puisi, precīzi viss bija pēc saraksta, tikai tajā manā sarakstā nebija vārds mīlestība. Un man ar to puisi arī nebija nekāda mīlestība. Bet viss tik smuki izskatījās, un pēc brīža jau man bija brīvs pirkstā, un viņš jau man bildināja. Viss gāja tik skaisti, tik skaisti, bet sapratu, ar, nu, es nevaru ne precēties, ne, ne vispār nevaru tajā tālāk iet, lai arī ir tik skaisti. Un tad es sapratu, nu, es izšķīros ar to puisi, es šausmīgi raudāju, es gulēju mājās un, un jutos tik um, slikti, ka es esmu Dievam lūgusi konkrētu vēlēšanos, un Dievs man deva kā uz paplātes, un es teicu nē, jo es pati nebiju vispār pat noformulējusi, ko tad es gribu. Un tad es gāju nākamo ceļu, kas teica, mīļais Dievs, kaut maziņš resnes un plikpaurēns, tikai lai ir tā mīlestība. Nu, ka nevajag visu to, ko es tur iepriekš aprakstīju. Protams, mans vīrs ir, um, ir garš ar matiem, viss, <laughs> viss ir kārtībā, bet, bet ar to es gribēju teikt, ka lai nav tā, ka mēs pieprasām uh, konkrētu uh, formu Brūnas nosaukumu. Acis, <laughs> jā, blondas vēl, matas. Jā. Tā tad ņemam lapiņu, rakstam, uh, pirmais un vienīgais – mīlestība. Mīlestība, lai ir tas īstais un vienīgais, jā. Un tas ir lielākais brīnums manā dzīvē, jā, ka mēs varējām satikties ar Tomu, un ar Tomu mēs pateicāmies katru dienu par to, ka mēs esam satikušies līdz brīdim, ka mums radās bērni. No tā mirkļa mēs sākām pateikties par to, ka paskat, kāds brīnums no mums ir radījies, un paskat, kāds Kaspars aug, un paskat tā, un atkal tā pateicība katru dienu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti uh, nu, izteikti un vērtīgi. Bet šobrīd atkal notiek mūsu dzīvē brīnums, jo pirms gada mēs uh, izdomājām, ka mēs gribam uh, pavasara studijas visam tam saturam radīt mājvietu, tā kā ēku. Šobrīd tas notiek pie mums mājās, burtiski istabā, viesistabā, bet cik tu ilgi vari visus cilvēkus aicināt savā istabā, un mēs gribam, gribējām, lai eh, nu, tas pāriet uz kādu citu ēku blakus, un mēs eh, bez eh, kādiem uzkrājumiem, bez kādiem kredītiem, bez kaut kādiem, nu, tādiem reāliem pierādījumiem mēs vienkārši pagājušo gadu vienā mirklī izējām uh, plača vidū, mūsu zemes vidū, un sākam nezinu, rakt um, to jaunu zemi, kur būs mūsu jaunā ēka. Ticībā un paļāvībā, jā, lāvst rokā. paļāvībā. Šeit. Un tas interesantākais notiek pēc tam, kā pieplūst cilvēki, kā veidojas tas atbalsts, kā nāk palīgā fiziski darīt, nāk palīgā materiāli atbalstīt, nāk palīgā uh, un tas templis top, un tas ir mūsu lielākais eh, brīnums šobrīd, jo visticamāk, ka mm, pavasarī, vasarā mēs varēsim jau iet iekšā savā zālē, kurā būs ļoti daudz gaismīgu, skaistu pasākumu, kurā būs ārkārtīgi daudz kopā nākšanas un ar dieva svētību gaismas audzēšanas un veidošanas. Un tā kā, nu, es šobrīd esmu atkal brīnumu vidū. Brīnišķīgi. Es skatos, tev vēl ir pilna lapa, bet mūsu laiks arī skrien, un, un tiešām, redz, cik ātri paskrien laiks, jā, un, un uh, citreiz viņš skrien ātri, citreiz viņš iet lēni, jā, tas ir jautājums, kādā mēs esam tai stāvoklī, bet uh, Ko es gribēju, varbūt tam mums jāliek mazs komats, un es domāju, es tevi aicināšu vēlreiz. Mēs varētu turpināt vēl ar brīnumiem, ar, ar kādām atziņām, ar cilvēku šo, šo, šo jā. Jo es domāju, jā, Latvijā diezgan mums vajadzētu to pašapziņu, ka katrs apzinātos, kas viņš ir uz kurien viņš iet, vai ne, un, un, un kad ir to, to ticību, cerību, kaut vai, kaut vai tajā nav ielikts uzreiz Dievs vai Jēzus Kristus, bet tas, kad viņš no sākuma vispār apzinās, ka viņš ir dzīves reāls, viņš var daudz ko darīt, vai ne, un tiešām novēlu, jā, kad eh, katram vienam klausītājam, kad, eh, kad mēs, jā, ka mēs eh, sākam ar šodienu, sākam uh, noticēt, varbūt uzrakstam uz lapas, ko mēs gribam darīt uh, un sākam darīt, kad uh, mēs tieši tā ņemam to lāpstu, sākam rakt un, un, un kļūdas jau ir tikai pieredze un neviens nevar uh, zaudēt, tu neesi zaudētājs, tu esi tikai ieguvējs vienmēr, kad tu sāc kaut ko darīt un, un nepaliec tikai doma līmenī vai doma tajā, tajā savā idejā, bet uh, paļāvībā, ticībā, bez naudas, bez līdzekļiem, ja, bez kredīta, vienkārši sāc kaut ko darīt, sāc. Un, un jā, paldies tev, mīļais klausītāji, ka tu klausies. Šodien ar tevi bija parunāsim par Edgars Pakāns un Inese